U studio nas je došla inspirirati Ivana Jukić, studentica druge godine ekonomskog fakulteta. Ivana, dobro večer. Dobro večer i vama. Ivana, evo, inspiriraj nas. E, reci nam, zašto si ti ovdje kod nas? Što je to Inspire Me? Ovako, ja sam onda došla danas s vama podijeliti pokoju informaciju i detalj o inspire... Osim inspiracije. A osim inspiracije o našoj konferenciji koja nas uskoro, vrlo uskoro očekuje na Ekonomskom fakultetu. Znači, dakle, što je Inspire Me konferencija? To je jedinstvena konferencija na kojoj uspješni pojedinci iz različitih područja sa sudionicima dijele svoje ideje, znanja te životna i poslovna iskustva. Koncept konferencije proizlazi iz slogana Inspire, Learn, Network, koji bi označio poslovne priče pojedinaca, predavanja, druženja sa poslodavcima, predavača i predavačima te razne radionice. Zvuči zanimljivo. Zvuči zanimljivo, mene sad zanima tko su ti predavači, što će to oni pričati ovako, kao svaki puta do sada, potrudili smo se da dovedemo eto razno razne različite. Ali imate konstantu, to je bitno. Je, tako je, ali eto svaki put imamo nekako novo iznenađenje za naše sudionike. Ovoga puta nam dolaze razno razni poznati govornici i predavači, od kojih Sandro Mur, osnivač najpoznatijeg startupa Belabit, e, Kristina Ercegović, poduzetnica i pokretačica Biznis cafea Ivana Mišerić, svima poznata voditeljica, Alex Turad Šarić, komičar, Domagoj Ostović, vlasnik Klojic Design studija, Ivana Berišić, vlasnica portala Poduzetna, Anja Zambeli Čolak, vlasnica Zambeli Design, Tanja Đido, osnivačica Šefice, te mnogi drugi poznati predavači. Kakav popis. Kakav popis sve <laughs> žene i Aleks Cura Šarić u manjini. Ali dobro, on se ponavlja. On je, da, on je jedan od rijetkih koji nam ove godine dolazi opet. Eto, recimo da se pokazao vrlo zanimljiv prošlog puta. E, kako bi birate e, govornike? Pa ovako, pošto smo mi jedan cijeli tim ljudi, recimo da to izgleda kao jedan veliki brainstorming i sad se šibaju razno razne ideje koga bismo mi sve mogli zvat i recimo da se tu ponude razno razni prijedlozi i onda recimo sistemom eliminacije biramo koga ćemo, kako ćemo, koga možemo, znači recimo dovedemo e, želje sa mogućnostima do neke crte pa gledamo koga ćemo, ko će nam doći i recimo da na taj neki sistem to Imate onako crveni gumb stisnete, ti nećeš proći. Mm, tako nekako, <laughs> veto. Daj nam reci malo što će sve sudionike očekivati na Inspire Me e, konferenciji s obzirom na ovaj dugačak popis ljudi koji dolaze. E, dobro ste primijetili, ove godine smo malo proširili program, te više nije podijeljen samo u dvije sesije, nego eto dobili smo jednu novu. Znači osim govora, radionica, panela, imat ćemo ove godine i networking kojemu je cilj povezati sve poduzetnike, ekonomiste, razno razne studente recimo da bi možda međusobno našao nekakvu novu poslovnu priliku, upoznali se, razmijenili iskustva ili eto ugovorili možda kakvu novu poslovnu ideju. A po čemu je posebna baš ova konferencija? E, posebna je zbog toga što je to recimo najraznovrsnija. Znači na jednom mjestu vam pruža najviše mogućnosti. Imamo eto, nismo se samo usredotočili na predavanja, na nekako ne znam, samo izučavanje, šturo Više pričanje. Više interaktivno, čini mi se. je, interakcija, znači sudjelovanje polaznika, isto tako ne znam, da omogućimo tim studentima da eto i upoznaju te ljude, možda izbliže to čuju, da ne bude to samo ono došao sam, čuo sam, otišao sam. <laughs> A kome je namijenjeno to zapravo? Ko sve to može doći? Tko je pozvan? E, pa recimo onako, do, pozvani su <laughs> svi ljudi dobre volje, ali uglavnom... Od 7 do 77. <laughs> Tako je, ali ponajviše je namijenjeno studentima, naravno ne samo ekonomskom fakulteta, nego i ostalih e, fakulteta bilo kojeg u Rijeci, znači poanta je samo pokrenut karijeru, nije bitno da li se bavite ekonomijom, pravom, sportom, bilo čime, poanta je recimo stimulirati tu nekakvu... Pokretač život... inspiracije. Tako je, te neke ambicije, želje, snove od ljudi malo možda pokrenut da probijemo taj led i taj strah <laughs> među mladim ljudima, a naravno svaki poduzetnik, e, svaka osoba koja se pronalazi u tako nečemu je dakako pozvana. Ja moram pitati jedno dosta popularno pitanje u Hrvata, di su pare, odnosno je li besplatna Inspire Me konferencija? Ovako, <laughs> nije besplatna, ona je eto, i, i plaća se ulaznica, cijena je 40 kuna, s tim da smo u to Dobro, naravno... dosta simbolično. I je, simbolično je s tim da će polaznici u tu cijenu dobiti i obrok, e, coffee break, znači kavicu, kolačiće, svašta nešto što smo za njih pripremili. Znači nije samo da će otići tamo praznih ruku. Nije uopće <laughs> strašno. eto, na sve ste mislili, evo za kraj jedno pitanje, zašto bi baš svi trebali doći na Inspire Me konferenciju? E, zato što je Inspire mi konferencija mjesto gdje se po meni svatko može pronaći, pogotovo gdje može upoznati ljude koji isto tako kao i oni eto, imaju namjeru pokrenuti svoju karijeru, pokrenuti svoj posao, eto, možda pronaći sa ljudima koji imaju iste takve želje, e, naravno i zabaviti se, nismo zaboravili niti na zabavni dio, osim svih edukacija pripremili smo super poseban after u Labodegi tako da će naši polaznici, osim što će čuti puno toga korisnog, e, naučiti svašta, e, moći se jako dobro zabaviti. Zasluženo se i odmoriti. I tako daj nam je. još reci kada e, kada ovog petka 24. E, od 10 do 6 na nam traje formalni dio i nakon toga od 7 do recimo do kad traje na neformalnom dijelu. Tako je. Reci nam samo točno u koje vrijeme? Od 10 do 6. E, I gdje, gdje, se to mogu ljudi prijaviti? <laughs> Ovako, prijave imate naravno na našim stranicama, na Facebook stranici imate linkiš gdje možete ostaviti. Eto, morat ćete svi na stranice ekonomskog fakulteta, htjeli ne htjeli. E, da li to bile stranice ekonomskog fakulteta, da li naše službene stranice, Facebook stranice, uglavnom ima nas svugdje, tako reći. Znači, ako ste zainteresirani, dovoljno da upišete evo, u Google, Inspire me, izbacit će vam prijavnicu. Svi znaju googlat, e, odnosno pisat Inspire me sigurno, pa evo mi vas pozivamo da proguglate Inspire, mi potražite potrebne informacije i prijavite se. Ja se nadam da će nama češće malo dolaziti oko simpatični gosti, inspirirati nas. Čuli ste Ivanu Jukić, studenti su druge godine ekonomskog fakulteta i jednu od organizatorica Inspire Me konferencije. Dođite svi, Ivana kad? E, u petak 24. od 10 do 6. Nakon toga naravno i na after, nemojmo zaboraviti taj dio. Gdje? Sad ću onako, gdje, gdje dođete? Labodega. Labodega, dođite svi u Labodegu, inspirirajte se, družite se, zabavljajte se, bit će i aftera. Mi smo, već, mi smo već i u utorak inspirirane i nastavljamo u dobrom tonu. Ivana, hvala ti što si došla. Hvala vama puno.